Eta astero bezala bain ba, bat eh, gai ekartzen dizkizu egun, kubara jungo bera lendabizi, bertan mundu bat gobernuzkanpoko erakundeko Pepe Murillorekin itzeingo dugu, berak ba, asken gertakarien kronikatxo bat egingo dugu. Horretaz gain, eh, ba, bi astetik behin, askapenako kidea den fakun izaten dugu saio honetan, eta gaurkoan beste gauza batzuen artean, ba, euskal herriarekiko elkartasun asteaz mintzatuko zaigu. eta saioaren azken txampan Bartzelonara jungo gera bertan andoni gure korrespontxala daukagu eta bertako mugimendoi sozialen berri emanen digu. Guzti hau beraz e, saio honetan mundu hotxak honetan urrengo orduan esan bezala antxeta txapa zintzilik eta baitare guzki irratian. eskolari eta guzti horrekin hasi bainoen babeti bezala nazioarteko berri nagusien errepasoa azken eguneetako berri nagusien errepasoa ingo dugu urrengo minutuetan. Herriotxak. herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. eta nazioarteko berri nagusien errepasoari ekingo diogu beraz eta horretarako berria.info eh, argitaratutako bazken egunetan argitaratutako berriak hain zuzen errepasatuko ditugu eta eki alde urbi eragoaz lendabizi eta horrelako berriak irakurri ditzazkegu Siriako konstituzioaren inguruko erreferenduma hilaren hogeita zeian egingo dute herrialde honetan istiloak jarraitzen dute jakingo duzuten bezala eta dezenaka hildako egon dira azken egunetan. Iranek kukatu egin du Europako sei herrialderi petrolioaren hornidura moztu diela eta honen beste Amerikara goaz eta hainbat berri aurkitzen ditugu kontinente oneri buruzkoak, irureun preso inguru hildira Hondurasko kartzela batean sutea izan ondoren. Komaiagua iriko kartzelan izan da sutea, la, sortzireun eta berrogeita mairu preso zeuden kartzelan, nazioarteko giza eskubideen mandatariaren arabera. oraindik ez dago hildakoen datu zehatzik uste da desagertuta daudenetako batzuk ies egitea lortu dutela. Eta Kolombiako armadak, Park Kolombiako indar armatu iraultzaileetako ustezko laukide hil ditu tartean Alfonso Cano egon daiteke erakundeko buruetako bat. Eta gala, Kolombian jarraitu ezkero, ba Farkek hiru militar hil eta beste 11 zauritu ditu Kolombiako ego mendebaldean bum, Billy Bum, Ragamon, he's with the half brains on. Critical sound. Break with that eta Europara bagatoz eta Errusian eh, segurtasun indarrek talde armatuetako Irureunda da bost kide hil zituzten ia Errusiako segurtasun zerbitzu federalaren arabera seireun irurogei kide atxilotu zituzten. Alere ere mehatxu terroristen mailan nahiko altua dela oartarazi du. Kosoboko lau herrialde Serbiarretan erreferenduma egiten ari dira, independentzia onartu edo ez, erabaki arren ez du legezko baliorik izango eta Belgradek ere ez du babesten. Eta Turkian bertako poliziak bederatzi lagun hil eta eun lagun inguru atxilotu ditu pekakaren, e, eh, pekakarekin lotura dutelakoan. eta bizkat urbilago Italian sei urteko zigorra jarri diete bi enpresariri amiantoa erabiltzeagatik. Eta bagoaz, Asiara Tibeteko emeretzi urteko moja bat hilda, Txinaren errepresioaren aurka agertzeko bere buruari zu emanda, eta beste fraide bat saiatu da bere buruari zu ematen emanda hiltzen ere bai. Hansa Kasgar idazle atxilotu dute Malasian, hainbat sare sozialetan, Mahomaren inguruko iruzkin kritikoak egin dituelakoan eta lau lagun zauritu dituzte Indian Israelgo enbaxadako auto batean aurka egindako atentatuan New Delhin izan da erasoa. Ozeanian astebeteko greba hasi dute Australako 3000 mehatzarik eta Afrikara goaz. Eh, Europar batasona konartu du Marokorekin duen arrantzituna mendebaldeko Saharari aipamenik egingabe gabe negoziatzea. Azken bi asteetan, hogeita malau mila lagunek egin dute malitik, tuaregen eta armadaren arteko istilloengatik, gatik, aknur nazio batuen erakundeko errefusiatuen laguntzarako agentziaren arabera. Eta nola baiteko berri orokorra dugu gaurkoan eh, errepaso hau amaitzeko Save the Children gobernuzkanpoko erakundea gobernuzka, e, eh, du ber, da berrogeita amar mila milioi aur arriskuan daudela elikagai krisiagatik. Honen beste zamaitzen dugu beraz eh, aste honetako berri nagusien errepasoan Eta jarraian gure lendabiziko gonbidatua izango dugu, kubara jungo gara zuzen mundu bateko kide den Pepe Muriorekin itzegiteera, berak ba bertako azken eh, gertakari nagusien errepasoa egin, eta hoien guztien berri emango digu. Critical sound, break with that man, silly man, billy bam, you'll have brains on. Critical sound, check it out now, fuck so, brother, right about now. Funk so brother, check it out now. Funk so brother, right about now. Funk so brother. Batu internacionalismorantz. Eldu dira askapenaren brigada. Prozesu irautzaileak ezagutuz, esperientzia konkretuetan murgiltzeko aukera kapitalismoaren aurrean, ekoizpen eredu alternatiboak, inposaketaren gainetik, demokrazia parte hartzailea eta nondik gato zen ahanztu ez dezagun, memoria historikoa. Idatzi, brigadak abildua askapena.org elbidera. Informazio gehiago, askapena.org. teléfono tenemos a Pepe Murillo, miembro de, la ONG Mundubat, que está en Cuba. Buenas tardes, Pepe. Hola, Miguel, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Y vosotros qué tal por allá? un poco intentando procesar, ¿no? O sea, digamos, las, eh, las informaciones que, que aparecen, ¿no? Después de los últimos eh, acontecimientos, ¿no? En el país, ¿no? En torno al Congreso del Partido Comunista del año pasado y luego la, la conferencia, la primera conferencia también del partido en enero de este año, ¿no? Y alguna noticia sobre, sobre todo aquello no, nos ha llegado también aquí, pero bueno, como, como siempre, pues las noticias que llegan sobre Cuba eh, pues vienen bastante distorsionadas, así que vamos a aprovechar que hablamos contigo un poco para comentar todas esas noticias y desde el punto de vista de allí, de, de Cuba local, pues cuéntanos un poco cómo, cómo se han vivido eh, estas historias que nos cuentas. Bueno, eh, sí, sí, te oigo. Vale. Pues, cuando eh, bueno, nada, eh, en relación al tema de, al Congreso, ¿no? que digamos que el partido celebró el, año pasado, eh, que era el octavo Congreso, tenía como objetivo un poco la, discusión ¿no? sobre los lineamientos ¿no? políticos y los lineamientos del partido, tanto sociales como, económicos, que se habían estado discutiendo a lo largo ¿no? digamos, del pasado año. ¿no? el Congreso debía de alguna manera ya ratificar, ¿no? con la incorporación de, todas las modificaciones que hubiesen podido surgir, ¿no? en el periodo de, discusión, ¿no? Y bueno, un poco nuestra nuestra valoración es que, que efectivamente, ¿no? Los lineamientos suponen una eh, adecuación, ¿no? del modelo económico de, Cuba a, su situación actual, ¿no? bueno, eh, que conozca un poco la realidad económica del país sabrá pues que, bueno que, que prácticamente en los últimos en los últimos años eh, ha habido una centralización eh, muy muy fuerte, es un modelo económico con una fuerte planificación y con poco espacio, Para, otras iniciativas que no sean las estatales, Entonces yo diría, Que, que bueno que quizás eh, algunas de las propuestas más novedosas de, estos, lineamientos giran en torno a la, <clears throat> digamos, a la, consideración que se hace del de sector privado, ¿no? Eh, como, como nuevo actor ¿no? de la, de del desarrollo económico del país. ¿no? En ese sentido, mm, bueno, se, han ampliado eh, muchas de las actividades ¿no? que digamos que podían desarrollarse de manera, de manera privada eh, se, han, digamos, se, regulado también el sistema impositivo, ¿no? haciéndolo más, eh, digamos, más, asumible eh, ¿no? por parte de los eh, por parte de, estos nuevos actores económicos. Y yo diría que, que, se abre también la puerta ¿no? a, lo que, a lo que, por lo menos nosotros en el Estado español, conocemos como, como la empresa familiar o la microempresa. ¿no? Es decir, que eh, que se abre la puerta también para que, para que estos, eh, digamos, estos emprendedores eh, puedan contratar ¿no? a personal no vinculado directamente al núcleo familiar, tal y como hasta hace relativamente poco tiempo estaban estaban contempladas ¿no? las actividades por cuenta propia ¿no? que, bueno para el que no conozca digamos ese término sería lo equivalente a a la del trabajador o trabajador autónoma en nuestro en nuestro territorio no entonces eh, eso desde luego creó y sigue creando unas una expectativa muy muy grande eh, la cantidad de personas ¿no? que se han vinculado al digamos a este a este sector de trabajadores eh, autónomos se ha multiplicado de manera, de manera considerable aunque no es menos cierto que muchas de estas actividades han estado más eh, o, están, o siguen estando muy relacionados con el sector de la gastronomía ¿no? Eh, y eh, y algunas actividades vinculadas al sector artesanal ¿no? o sea personas que hacen zapatos colchones muebles mm, y, poca poca cosa más digamos que, bueno que la población también está un poco a la expectativa de ver si todas estas medidas eh, van afianzando con, el, tiempo y no hay ningún retroceso, eh, mm, digamos, eh, tal y como en otras ocasiones ha podido suceder. en el sector cooperativo, en el sector cooperativo que también es un sector privado, también hay, digamos, hay, medidas que, pueden mejorar sustancialmente, digamos, la, actividad cooperativa, Que hasta ahora había estado vinculada exclusivamente, y repito, exclusivamente, al sector agropecuario, eh, digamos, las nuevas disposiciones abren la posibilidad de que eh, se puedan constituir cooperativas vinculadas a la producción de materiales para la construcción, por ejemplo, eh, cooperativas que, que se dediquen a la actividad constructiva propiamente dicha, eh, y lo que me parece que, este también puede ser muy muy importante a la creación de cooperativas de servicios, ¿no? Eh, de alguna manera, digamos, estos son un poco los espacios que, se mencionan para, el sector cooperativo, pero que sin duda, eh, de alguna manera, inciden en, aquellos, en aquellos sectores eh, que tienen una mayor demanda, ¿no? O sea, el tema constructivo es uno de los grandes déficits que tiene, que tiene el país, ¿no? En el tema de vivienda, eh, tanto en la producción como en el proceso de construcción y la creación de coberturas de servicios, ¿no? De, todo tipo, ¿no? Desde comercialización y otras actividades, que era algo que, digamos, que las cooperativas no podían desarrollar y es muy limitado, ¿no? Esa actividad a empresas de carácter estatal, ¿no? Eh, bueno, hacer un repaso aquí de los lineamientos en general sería muy complicado, pero yo diría que en el terreno económico estas son algunas de, las medidas que, digamos, que, en el terreno, propiamente económico pueden, pueden mejorar sustancialmente la, situación económica y donde la, cooperación ¿no? Eh, que desarrolla Mundubat y otras organizaciones ¿no? aquí en el país podrían eh, seguir eh, apoyando como, como hasta ahora se ha hecho al sector eh, puramente productivo. ¿no? Otro tema importante, hablando de, Cuba en estos momentos, se ha celebrado, el, bueno, se ha celebrado, se ha denunciado últimamente el 50 aniversario del bloqueo y eso desde Cuba, ¿cómo, cómo se ha vivido? Bueno, en Cuba como, como se conoce, sigue manteniendo una posición muy, muy firme ¿no? en torno en torno al rechazo ¿no? de, esta, de, esta, de esta medida, ¿no? Eh, eh, que además de ser eh, unilateral, digamos, implica, ¿no? A, digamos, extraterritorial, ¿no? La medida que implica, ¿no? A terceros países. y, bueno, en Cuba prácticamente no, no se le da digamos, sí, es, es, una, es, una, situación que se, visibiliza, ¿no? un día, un día a día, pero, pero bueno, es una realidad con la que, con la que el gobierno y el pueblo cubano eh, han aprendido a convivir a lo largo de estos 50 años. ¿no? Eso no quiere decir que, digamos, que no, no, eh, que no se, mm, se tenga en cuenta ¿no? el impacto negativo que, digamos, que para el desarrollo económico del país tiene. Eh, tiene el bloqueo implantado eh, por, Estados Unidos, ¿no? Pero, pero de lo que no hay ninguna duda es de, la del enorme valor estratégico ¿no? que, Cuba ha desarrollado eh, para insertarse ¿no? en procesos de carácter regional. ¿no? O sea, mm, Cuba está inserta, digamos, en el recién creado eh, en Colat, me parece, que es el, que es el espacio digamos, de, de articulación ¿no? de todos los países de América Latina ¿no? y el, Caribe. ¿no? Eh, está en el ALBA, eh, al mismo tiempo las relaciones bilaterales ¿no? de, Cuba con, digamos, con una de las primeras economías ¿no? de América Latina, como, puede ser la de Brasil y la de, la Argentina, e incluso la de, la de Chile. Eh, digamos, mm, camina, camina de manera perfecta. O sea, no hay, ningún tipo de obstáculo. Por supuesto, eh, digamos, mm, sin, digamos, sin hacer ningún tipo de valoración con respecto a las relaciones que tiene con Venezuela, que ha sido uno de los primeros socios comerciales y en el caso de Venezuela también político que, Cuba tiene en estos momentos, ¿no? Pero que, mm, vamos, no hay duda, ¿no?, de que si no siquiera el bloqueo, el desarrollo económico de Cuba sería eh, potencialmente muchísimo más alto, ¿no? Pero eh, Cuba ha logrado crear vínculos y establecer relaciones estratégicas, ¿no? Con, digamos, con economías importantes que le permite sortear e-, ese bloqueo y, hacer, ¿no? Que, digamos, que el modelo económico, eh, digamos, eh, se, se siga manteniendo, ¿no? Pues Pepe, muchas gracias por esta crónica desde, desde Cuba, de, los últimos acontecimientos en Cuba y hasta pronto. Venga, de acuerdo, gracias a todos. ¿eh? Hasta luego, Miquel. Anchetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. Herriotxak. Herri mugimenduaren irratzaioa. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. Hortxe izan dugu beraz Pepe Murillo, kubatik, e, eh, mundu bateko kideak, bain bat eh, berri ekartzen zizkigun eta gaztelera selkarrizketa bat egiten dugun bakoitzean, bat hartzen dugu, idei nagusiak behintzat euskeratzeko, eta horrengo minutuetan eh, hori daiz izango duguna edo egingo duguna e, esaten zigun balderdi ba, komunistaren kongreso eta konferentzia eh, izan direla eh, azken hilabeteetan kuan eta horren ostean hainbat aldaketa martxan jartzen Eh, ari direla kuban eredu ekonomikoa gaur egungo egoerari egokitzeko saiakera martxan jartzen ari dira esan bezala orain arte estatuaren planifikazioaz segidatutako ekonomia zuten eta aldaketa nagusi bezala sektore pribatuari bultzada emateko naia agertzen da autonomoak eta mikroenpresak bultzatzeko neurriak eh, hartu dira honek eh, sektore honetan eh, jende asko sartzea eh, ekarri du azken bola da honetan, batez ere ostalaritza eta artisautzan. Bestetik e, kooperatibei dagokionez ere hainbat neurri hartzen ari dira, orain arte kooperatibak bakarrik nekazal munduan existitzen ziren, eta orain aldiz ereikuntza la zerbitzuetan kooperatibak sortu al izango dira, eta PPek esaten zuen ba, alde honetatik e, mundu bat bezalako gobernuzkanpoko erakundeak ba, izango dutela ere zeregina balor eh, guzti hauetan bestetik beste berri nagusi bezala ba, blokeoaren berroita margarren urte urrena izan dela eta honen inguruan ba nola bizitzen ari den e, urte urren e, latz hau Irlan esaten zuen Kubak e, betidanik irmoki salatu izan duela blokeoa baina eh, egunerokoan oso asimilatua dagoen edo biztanlerian oso asimilatua dagoen kontua dela, naiz eta ondorio latzak izan eguneroko bizitzan. Bestalde, horreri aurre egiteko oso garrantzitsuak e, dira kubaren nazioarteko erlazioak, batez ere alba bezalako egitasmoetan, ba Amerika Latina eta Karibeko eh, erlazio hoietan, eta bestetik ere bai bakubak dituen erlazio konkretuak erlazioak herrialde desberdinekin, aipatzen zituen Argentina, Brasil, e, Chile, eta noski Venezuela, mm, Venezuelako gobernuarekin eh, dituen erlazioak. Dena den eh, argi dago, esaten zigun Pepek, ba, Kubaren garapen ekonomikoa askoz handiagoa izango zela blokeo hori pairatu behar ez balu. Eta bueno, hori izan da gutxi gora bera, Pepe Murillok mundu bateko kidea kontatu diguna kubatik, eta orain ba, kubatar eh, doinuekin jarretzen dugu mundu hotxak saio honetan, Buenavista Social Kluben eskutik.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 Aquí se quedará clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para ver se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.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 Arratxaldeon den Eta esaten nuen Euskal Herritik mundura, zeren zure gaurko gai nagusia, ba, askapenak eta Euskal Herriaren lagunak antolatzen duzuten eh, Euskal Herriarekiko elkartasun astea izango da, ez Bai hori ze, zeigarren eh, nazioarteko elkartasun astea izango da urtengoa, e, eh, otzailak emeretzian aziko dena, eta, eta amabost herrialdetan, ba, bueno, ekintza desberdinen bidez, e, irudikatuko da ba, e, Euskal Herriarekiko elkartasuna ekimen desberdinen bitartez, hogeita mar baino gehiago, iri baino gehiagotan izango dira, E, eta denetarik e, e kontzertuak, e, itzaldiak, manifestazioak, e, muralen margoketak edo edo e, ekintza sozial eta politikoak irudikatzeko ba e, Euskal Herriarekin bat egiten duten hainbat lagunek ba martxan daudela eta eta urtero urtero Euskal Herriaren lagunek e, bueno, ba, gogor egiten dute lan Ba, gure herriarekiko babesa adirazteko eta batez ere nazioartean zabaltzeko gure goera, ez Eta ia da, esaten zenuen, seigarren urtea izango dela, eta pentsatzen dut, hasiera baten, etzeudela inbeste herri egongo, eta inbeste Euskal Herriko lagun talde, baina noiek e, garatzen jundira, eta kaso ondo dago ere bai asaltzea pixka bat, zer den EHL e delako oiek Euskal Herriaren lagunak direnak? Bueno, Euskal Herriaren lagunak eh, duela, duela bos, bos pasei urte sortutako eh, izena, izena da, baina aspaldi dator eh, bueno, elkartasun eta babesa naziortetik, eh, hainbat herrietan eh, komite delako, eh, elkartasunezko komiteak eh, badaude, e, eta modu batean e, unifikatzeko eta indarra gehiago izateko duela bostazei urte sortutako e, ba, ba, tal, talde berriak, baina ez dira berriak, zezken batean e, hainbat urtetako lana biltzen da zigla honetan. E, konkretuki Europa, Europako herrialde gehienetan, baita Ameriketako hainbat herrialdetan badaude Euskal Herriaren lagunak, e, parte hartu dezake Euskal Herrian lagun, lagunetan, ba, edo nork, Euskal Herrerekiko maitasuna, elkartasuna eta gure goera politiko eta eskubide zibil eta politikoen falta salatzeko e, aukera eta naia duenak, ba, ba bertan parte hartu, eta eta ekimenak izan daitezke mamaika, eh, ez dagoela ekimen finkorik, ze bakoitzak, e, bueno, biletzen du bere momentua, bere lekua, hainbat lekuetan izan daitezke oso esanguratsuak e, ateratako argazkiak, edo e, itzaldiak, edo zinemanaldiak, edo debate sortzeko eta kontrainformazioa kontuan izan komunikabide handiek ze, ze lan maltsurra egiten, egiten duten, ez da, gure herriari buruz hitz egiterakoan, eta Euskal Herriaren lagunek ba, beste gauzen artean egiten dutela ba, kontrainformazioa eta bertako elkartei, bertako herri mugimenduarekin harreman izan eta gure, gure den berri eman. E, aurtengo elkartasun asteak ba, e, izango duen tariko bat, izango da Euskal Herriko eragileak ba, bidaiatzea eta inbat herrialdetan hitzaldiak edo bideomanaldiak eman eta haien lehenengo pertsonatik ba, gure realitatearen berri eman. Koazu konkretuan, ba, e, aurkako taldea kaleratu duen bideoa tortura Euskal Herrian e, emango da amabost herrialdetan, e, aurten, e, eh, ontsailaren e, eh, emeretzitiko eta zei da bitartean, eta, eta Europako, Europako, Europako ama, ama, ama herrialdetan, ba, ezkera bertxaleko kideak, e, e, herrira, e, ahaztuak, HT, zerkan lanak, ukutxa, ikasle bertxaleak, edo elkartzen edo azkapenaren kideak bertan, bertan izango dira eh expectativa handia dago mm, batez ere iazko iazko astea oso potente izan baitzen eta eta bueno justu gaur goizean e, Bilbon e, eman dugun prentza aurrekoan eh guztiak emango eman, eman ditugu eta eta bueno, gogor gogorari gara lanean, ba dana dana ondo, dana ondo atera dadin. Mhm, eta elkartasun astea ba ja urte batzuk ere amaitzen dela Milanon egiten den eh, manifestazio erraldoi batekin, ez? Bai, bai, oso oso oso oso esanguratsua, e, Milanen eh, egiten den urtero egiten den manifestazioa ikaragarria da, batez ere Eh, hemen, hemen dike eh, irudikatzeko, ez da, iru mila, bost mila, sortzi mila lagun bildu izan ziren eh, azken urteotan Euskal Herriarekin bat egiteko, baita Palestina eta Kolombia eta Latinoamerikako herriarekiko elkartasuna adirazteko. Ze azken batean kontuan izan behar kontuan izan behar dugu, ba, elkartasunezko komiteak e, ba, ba, elkarrekin bat egin behar e, eh, oi hartzuna gehiago izateko, eta Milaneko manifestazioaren adibidea oso esanguratsua da, bertako ezkertiar eta el, e, elkartasun, elkartasun adirazteko ba, militante guztiak baltzen dira, eta, eta, eta pentsa, eh, nazioartean, sortzi eh, mila lagun, aldarrikatzea, gure herriarekiko askatasuna edo, edo, edo elkartasuna, ba, oso oso oso ba Cristo Lindarra e, e, ematen digu internazionalistu guztio eta eta eta eta aurten zita bai martxoaren 3 izango da Milanon e, konkretuki bueno badakigu e, amarnaka amarnaka lagun Euskal Herritik abiatuko direla abiatuko direla Milanera e, eta eta bueno mm, entzuleren bat edo zetako norbaitek e, aukera ikusten badu bertara hurbiltzeko badaukagu e, email elbide bat denok milanora abildua azkapena.org eh, bertara idatzi eta informazio bidaliko dizuegu e, xastazunak eman, eman eta ze bloke, bloke, bloke edar bat, bloke potente bat e, osatu nahiko genuke manifestazioan parte hartzeko kolore eman eta eta Milanon aldarrikatzea ba herri herri bat garela e, eta aurten aurten gaurtengo asteko leloarekin bat egingo dugu konponbideren garaia da autodeterminazio Euskal Herria izango da leloa eta eta bertan Bueno, ba, Europako internazionalista guztiok elkartuko gara, eta ziurazki oso oso razki potente aterako dugu lagartan. Hmm. Eta internazionalismoa eta askapena jun itzuliko kontu bat eh, denez, ba hemendikan ere bai gure elkartasuna adierazteko eh, beste ekimentxo bat eh, komentatu behar diguzu, kasu honetan Israelen aurkako boikot hori eta palestinari elkartasuna adierazekoa, ez? Bai, bai, bai, ezinbestekoa da <laughs> palestinarekin bat egin nahi dugunok, ba, bueno, eh, badakigu eh, BDS, eh, boikot, desinversión eta sanziones e, ekimena, hau da, israeli boikot egitea ezinbestekoa dela. argi, argi du israelgo gobernuak, e, euren artisten, euren musikarien bitartez, zuritu nahi dutela munduan zehar e, bueno, ba, genozidio, burutzen duten genozidioa, e, gerrako politikak e, eta, eta zarrazkiak, ez da, duela urte batzuk, dure urte gutxi gazan egindakoa adibide argi daukagu, e, eta, eta egunero palestinako herriak pairatzen duena, ez da, genozidio etniko, e, eh, arreziaren eh, errealitatea eta eta eta miseria eta eta diskriminazioa, ezta? Eta, eta bueno, eskolarrian ez da lehenengo aldiz izango, eta espero dugu hauzkene izatea, baina, baina tamales eh, <laughs> ez, dugu hori horrik Ez berreza izango, ez. Bai, bai, baina justu, bueno, martxoan e, noa kantaria, Israel Darra, berriro eskolarrian izango da, e, Iruñan, Gaiarre, Antzokian, eta eta pasaden astean Iruñako gerra kontrako taldeak eh, sortutako bueno, e, taldeen elkarten komiteak edo edo edo bueno, aman komuneko gutun bat e, eh, e, elarazi diote e, ba e, e, gaiarre antzokiko e, bueno, zuzendaritzari ba, eskatzen mesedez kontuan izan e, no ez dela bakezalea, naiz eta naiz eta berak aipatu, aipatu bakearen aldekoa dela, baina argi utzi nahi dugu ba, bakearen alde bai, baina Netanyahu, e, Bush edo Sarkozy bezalako bakea nahi dutela, ezta? Eta eta noa berak e, Gazaren kontrako zarrazkia izan zenean berak e, justifikatu izan du zarazki, eh, zarazki hori eta bertan mila, mila palestinar baino gehiago era hil zitu, zituen e, Israelgo ejertzituak. Beraz, e, beste, beste aukera, aukera, aukera dugu ba, zalatzeko Israelen politika, politika kriminala eta, eta ze, ze, ze, ze trampak eta ze, ze maniobrak erabiltzen, zit, erabiltzen dituen e, bertako gobernuak ba, bere irudia e, zuritzeko eta, eta bueno, argi eta garbi ba, irunian esango dugu noa ez eskerrik asko e, israeli Oso ondo, Fakun, ba, mi eskerre gurean egotagatik eta hemendikan bi aster arte.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 Idatzi, brigadak abildua askapena.org elbidera. Informazio gehiago, askapena.org. eta zuzen eskoetan gertatzen den bezala, baizin dugu andonirekin itzein, saiatuko gara pixkat beranduxago eta ingo duguna askapena.org-era jun, web horri, askapenaren web jun, eta bertan eh, palestinatik Euskal Herrira elkartasuna artikuloa aurkitzen dugu, orain bertan e, fakunek, ba, elkartasun horretaz e, eh, itze egiten zigun, eta hon hemen ba, beste mota bateko, edo beste elkartasun honen señale bat irakurriko dizuet artikulua Balata errefusiatu gunetik bidali dizkigute argaziak. Balata nablus ondoan dago berezia da errefusiatu gune hau. Mila bederatzireun da berrogeita marrean hasi ziren errefusiatuak bertara iristen eta hasiera batean behinbeineko kanpin dendatan bizi baziren ere errefusiatuen arazoa konpontzen ezenez etxe arruntak eraikitzen hasi ziren. Urte asko pasadira eta gaur egun kilometro karratu baten barruan hogeita bost mila pertsona bizi dira. Berez, palestinako errefusiatu gunerik txikiena da tamainaz, baina populatuena dentsitatez. Errefusiatu gune guztietan dituzten arazo berak jasaten dituzte, ura kentzen diete, eskubide zibilik ez dute, aurrek eskolaratzeko arazoak dituzte, atxiloketak, langabezia, pobrezia, eta gainera dentsitatearen arazoak gehitu behar zaio. Literalki ez dute lekurik bizitzeko ulertzekoa da orduan Palestinan izan diren bi intifadek hasiera balatan izatea, edozein gertaerak indar gehiago hartzen duelako horrelako baldintza baldintzatan bizitzeak. Egoera latz honen barruan kaltetuenetakoak aurrak dira. Beti aurrek ez dute lekurik jolasteko, ez dute aukerarik ikasi eta beraien kultur eta eziketa garapenak aurrera eramateko. Hori dela eta sortu zuten jafa Cultural Center errefusiatu gunearen barruan. Beste talde askok emakume langabetu ekin lan egin, egin duten bezala. Jafakoek aurrekin lan egin dute. Jafa kultur hezkuntza eta afektibotasunerako lekua da. Aurrek jolasteko eta aur izateko aukera izateko leku bat da. Beraien zen artistiko eta kulturalak garatzeko tokia. Jafan saiatzen dira palestinarrek euren lurrarekin eta euren historiarekin harremana ez galtzen. Beraien hizkuntza arabiera bultzatzen, Israeldarren okupazioak ekartzen duen identitate galera ekidin eta beraiena indartzen. Elkartasuna bultzatzen, informatika eta atzerriko hizkuntzen klaseak antolatzen, aur eta emakumeentzat laguntza psikologikoa eta drama terapia egiten, artearen bidez sufrimendua arintzen laguntzeko eta bar luze bat. Bertatik bidali dizkigute elkartasun argazki hauek beraz. Haiek ere hemen bezala askotan jasaten dituztelako aurreta gazteen aurkako sarekadak eta beraien eskubideak egunero daudelako zapalduak. Aurreta eta gazteak atxilotzerakoan, beraien eziketa prozesuak eteten dituzte estrategigoki. Atxiloketaren ondoren aurraskok ezbaitute jarraitzen ikasten, askotan atxiloketak berak utzi dien traumagatik. Beldurra sartzen diete, hortik aurrerako edozein motatako protestak kontrolatuak izateko, eta orokorrean identitate palestinarrarekin amaitu eta okupazioarekin jarraitzeko helburua besterik ez dute. Beraz, antzekotasunik badugu guk ere oharso aldean eta hori dela eta erakutsi nahi izan digute beraien elkartasuna. Jafa Kultural Centerren aurrera egiten dute aurreta gazteen etorkizun hobe baten izenean.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 Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores.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 da beraz e, eh, guazen entzutera eta ikusi nahi baduzute ba esan bezala askapena.orgen aurkituko duzute baina oraingoan entzungo dugu bazer dioten bideo horretan etiqueta Hortxe genukan eh, bideo hori edo behintzat bideoko soinua esan bezala Euskal Herriaren eh, Euskal Herriarekiko elkartasun astea iragartzeko ba, Euskal Herriko lagunak eh, mundu osoan zehar egindako bideoa da eta eh, askapena.org web horrian aurkitzen aldu zuten bideoa da. Gelditzen zaigun gelditzen zaizkigun minutu hauetan beste berri bat barrepasatuko dugu lehen aipatzen izuen saioaren hasieran baina informazio pixkat gehiago merezi duela uste dut eta aipatuko dizuet eh, irure un preso inguru hil dira kartzela batean sutea izan ondoren e, berria.info irakurtzen genuen berria da komaiagua iriko kartzelan izan da sutea Zortzireun da berroita mairu preso zeuden kartzelan nazioarteko giza eskubideen mandatariaren arabera. Oraindik ezagu hildakoen datu zehatzik, uste da desagertuta daudenetako batzuk iesa, iesa egitea lortu dutela eta horrela diot, irureun preso inguru dira ondurasko kartzela batean, zutean izan ondoren, komaiagoako iriko kartzelan izan da zutea Ramon Kustodio nazioarteko gizeskubideen mandatariaren arabera. Horein digan ez dago hildakoen datu zehatzik, uste da desagertuta daudenetako batzuk ies egitea lortu dutela. Goizaldean piztu da zua, e, eh, la, bostak bosgutxitan, ondurasen amaikak bosgutxiak ziren, eta inguruko ospitaletara amarnaka auritu eraman dituzte Kustodioren arabera, zortzireunda berroita mairu preso zeuden kartzelan eta horrek kartzelaren edukiera gainditzen duela azaldu du. Kartzela kanpoaldean istiluak izaten ari dira herritarren eta segurtasun indarren artean. Porfirio Lobo, Hondurasko presidenteak kargutik kendu ditu espetxeko arduradunak ba hori zen gaur bertan e, emandako berria Hondurasko kartzela horretan e, sutea eta irureun hildako baino gehiago. Eta hementxe utziko dugu gaurko saioa minutu gutxi gelditzen direnean e, musika pitin batekin agurtuko zaituztet bakizute mundu hotxak berriro ere egongo dela zuekin guztiekin urrengo astean batxapa, zintzili, kantxeta eta eguzki irratietan eta besterikan gabe mil esker e, gurekin egon izanagatik eta orain ba, Sabina Leoneren e, abesti batekin usten zaituztet saio hau agurtzeko ondo izan eta horrengor arte aio senza tempo io ti amerò. Senza tempo, senza tempo io ti amerò. Mentre lavoro tutti i giorni e spero che tu ritorni. Mentre infilo una gonna per sentirmi un po' più donna. Mentre occhi sono distratti, tu sarai, sarai con me. Senza tempo, senza tempo io, ti amerò. Senza tempo, senza tempo io, io ti amerò senza tempo, senza tempo io ti amerò. Senza tempo, senza tempo io ti amerò.